Pauline Monte di Chamge estis franca pianisto, guitaristo, cantisto cae componistino. Lau diversae fontoi, si nascigis sulla insulo Martinico, filino de nobela familio possedanta grandan ricciagion. Por provisi Pauline per sorgema educado, la gepatri traslocigis al Pariso, Tie, crom aliei facoi, si studis pianon ce la componisto cae verchisto Jean-Baptiste de Sormery. Iedec hoc diaragia, cige sigis cun la barono Auguste de Change, de ciu si divorcis post quelca iaroi. Tiu disigio, la perdo de siei gepatroi cae de la familia ricciaggio, conducis polin al malbona economia situazio. De tiam si plene cae seriose dedicis sin al sia musica educado. Si studis harmonion cae componadon cum Daniel Aubert cae Luigi Cherubini, same ciel pianon cae componadon ce iam Ladislav Disek. Gitaron Si studis sur la guido de Ferdinando Carulli. Polin estis la verquintino de multae romanticae romanzoi, genro mese interliricae cae populara canto, quiu giuis grantan successon en la unuae iaroi de la Restarigo. En sia salono, si ofte ocasigis artae cae musicae rincontijoen. Sia delicata temperamento cae culturo altiris ne nur sia in instruistoin cae bona in ge amicoin, sed distinguita in personetsoin el cioi branchoi. Si estis admirita de multe poetoi de sia tempo, qui es poemoin si musicigis, inclusive de la cefai romanticai verkintoi, qui el Chateaubriand, Victor Hugo, Casimir de la Vigne, Alphonse de Lamartine, Alfred de Vigny, ca Eugen Scribe. Si ancau musicigis textoin de virinoi, ciel Madame Amable Tastu, Madame Emile de Girardin, ca de sia ciama amicino Marceline de Borde Valmore con quiu polinio verquis amplexam serion de successa canzonoi fructo de la cum laboro de amba ubirinoi. Por musicigi textoin, Pauline Dichamge ofte electis pastorala in poemoin, qui esprimi sentoin de amo caracterizai de la frua degnaue arcento. Laufetis, Sciei liricae melodioi estas reconatai por la dolcia sentemo cae elegantezzo de la formo. Sci estis sentema al avortoi cae emozioi in ili spegulis ene de la verso. Sci musicis primis la sanciciantan animestaton per la uso de minorai cae majorai modaloi alla sama pezzo. Dec unu er la individuae cantoi cae cantalbumoi de Polin estis publicigitai inter 1817 cae 1841 fare de quelcae er la cefai parisai eldonistoi. Sciai vercoi atingis ancau la germanan publicon pere de Berlina el Doneio. Crom la musicigo de poemoi, di Chamge verkis kelka in pezzo in por piano kai si estis uno la unua i ki originalan musicon por gitaro kelka el si ai verkoi estis publicigitai ec en la dudeca cento. La pentristo Robert Lefebvre, quiu inter alies enmortigis la figuron de Napoleono cae la decdua, pentris sian real dimensian portreton, quiu ornamas tiun ci articolon. Si estis ce la pinto de sia cariero, antau ol La romantica romanzo quiel genro malmodigis annonsante sian decadenzon. Pauline Dichamge mortis in Pariso ruinigita cae forgesita. Si havis malfazilan vevon, loctante cum malricetzo, malbona sano cae la senilusi de amo. Sia musico esprimas tiaen emocioin. Si commentis, Amo, gi estas vivo, sed vivo plena de problemoi, illusioi, trompo, pento, sencuragigo. Pos sia morto, Daniel Obert, quio estis sia cunulo, deponis pli ol 300 el sciei am en la biblioteco de la Parisa Conservatorio.